Արցախի շրջափակումը խնդիրներ է ստեղծել նաև մակարոնեղենի միակ տեղական արտադրամասի բնականոն աշխատանքում։ Հումքը, հատկապես ալյուրը ներկրվում էր Հայաստանի Հանրապետությունից ու հիմա հաշված օրերի հումք ունի արտադրամասը։ Կամելիա պլյուս մակարոնեղենի արտադրամասի հիմնադիր տնորեն Նանե Միքայելյանի խոսքով որոշել են աշխատանքը շարունակել տեղական ալյուրով։ До блокады мы запаслись некоторым количеством, просто так, что для работы, ну, с тем намерением, что дальше мы уже будем покупать. Но так получилось, что вот дороги закрыты, и у нас сейчас проблема с мукой. Будем пробовать работать с местной мукой. Не даю уже гарантии того вкуса и качества, которые у нас были, но все-таки это лучше, чем будет так, что вообще не будет этого продукта. Այժմ Կամելիա Պլյուս տեսակի մակարոնեղենի վաճառքը դադարեցված է։ Այն վեր սկսելու է կտրոնային համակարգով գնումների գործընթացը սկսելուն զուգահեռ։ Ներկրված ալյուրի պակասից բացի արտադրամասի աշխատանքը խախտվում է նաև էլեկտրոէներգիայի հովարային անջատումների պատճառով։ Եթե մինչ անջատումներն արտադրամասը 400-ից 500 կիլոգրամ արտադրանք էր տալիս, այս օրերին մոտ 100-ից 200 կիլոգրամ, ասում է Միքայելյանը։ У нас сейчас еще есть э, проблемы, которые начались с отключением света, но я думаю, в ближайшем будущем мы тоже все, все работаем в этом направлении, чтобы искоренять эти проблемы и работать сколько хватит сил и сколько хватит сырья. Էլեկտրաէներգիայի անջատումների պատճառով մինչ այսօր մոտ 300 կիլոգրամ հումք ու արտադրանք է փչացել։ Ընկերության հիմնադիր տնորենը համոզված է, որ այսպես շարունակվելու դեպքում կորուստի չափը գնալով կաճի։ Օրինակ չորանոցները, որ պետք է շուրջօրյա ռեժիմով աշխատեն, այժմ օրական 4 ժամ չեն գործում։ Արտադրամասը դժվարությունների է հանդիպել դեռ բացվելուց անմիջապես հետո։ 2020 թվականի օգոստոսին է բացվել։ 1 ամիս անց պատերազմը սկսվելուն պես արտադրամասը ստիպված էր էր փակվել։ Պատերազմից հետո Նանե Միքայելյանն իր մեջ ուժ գտավ վերսկսելու կիսատ թողած գործը։ Честно говоря, реализация продукта была очень тяжело, потому что в это время завозились, завозилась помощь для людей, и, естественно, от них были макаронные изделия. Поэтому у нас были большие трудности с этой реализацией, но мы все трудности преодолев, договорившись с магазинами, уже начали наш продукт отдавать в магазины. Продажа происходила во всех районах Аскерам Мартуни, и Мартакерт а и в городе. Правда, не во всех магазинах. Работали мы в основном с большими, с крупными супермаркетами и с несколькими другими магазинами. Նանե Միքայելյանն առանձնացնում է եւս մեկ խնդիր, որը շրջափակման հետ կապ չունի։ Տեղացիները խուսափում են տեղական արտադրանք գնելուց ու գերադասում են ներկրած ապրանքները։ Փոխարենը Կամելիա Պլյուս տեսակի մակարոնեղենն արտահանվում է Մոսկվա եւ Ճապոնիա, որպես փորձանմուշ ուղարկվել է նաեւ Միացյալ Նահանգներ ու Ավստրալիա։ На сегодня мы производим уже 16 видов макаронных изделий и еще татар-бураки. Пачки у нас 400-граммовые, 600-граммовые и 800 500 գրամով է։ 2021 թվականին Կամելիա Պլյուս մակարոնեղենի արտադրամասը մասնակցել է Հանրապետության ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարարության կազմակերպած մրցույթին, հաղթել շահելով 12 միլիոն դրամ, ձեռք բերել ժամանակակից հաստոցներ ու չորանոցներ։ Այժմ Նանե Միքայելյանը Վլադիմիր Գասպարյանի հետ համատեղ է ղեկավարում արտադրամասը։ Այս օրերին նրանց գերխնդիրը ուժերը կենտրոնացնելով արտադրամասը արկա սուղ պայմաններում աշխատեցնելն է։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։